не випускаючи з зубів совика. Вистрибнути з совика Стьопа вже не встиг би, адже кожної секунди волохате страховище могло навалитись на нього своєю тушею або вдарити лапою по голові. Стиснувши зуби, Стьопа повернувся до свого напасника. Ведмідь випустив із зубів оленяче хутро і підніс угору лапу. Стьопа не чекав страшного удару. Він сам розмахнувся і тріснув по ведмежій морді ліхтарем. Очевидно, ця відсіч, хоч і слабка, спантеличила ведмедя. Стьопа не став чекати, коли господар полярної криги отямиться від цього обурливого вчинку і знову цапне зубами за хутро або опустить свою делікатну лапку йому на голову. Він помчав палубою навпрямки до капітанського містка, бо ведмідь перетяв шлях до трюму. Він добіг до трапа яким сходили на капітанський місток, коли ведмідь знову наздогнав його. Тепер, здавалося, не було жодного порятунку. Стьопа став по другий бік трапа. Щоб дістати хлопця, ведмідь мусив або обійняти лапами трап, або, трохи напружившись, перегнутись на один бік, або ж оббігти навколо трапа. Усе це неважко було б зробити для полярного Михайла. Та нова рятівна думка промайнула у Стьопи. Він простяг руку з ліхтарем до ведмежої морди і натиснув гудзика. Електричне світло засліпило ведмедя. Стьопа погасив ліхтар, знову засвітив і знову погасив. Ведмідь, наляканий, мабуть, незнайомим неприємним явищем, відступив трохи назад. Стьопа стрибнув на східці трапа і, неймовірно гупаючи, вибіг на капітанський місток. На секунду зупинився і оглянувся назад. Ведмідь, очевидно, вже отямившись, ліз по трапу за ним. Полярний Михайло в матроси не годиться, бо по трапу лазить не дуже спритно. Поки він видряпався вгору, це забрало секунд із двадцять. За цей час Стьопа вскочив у штурманську рубку, накинув двері на гачок і став придумувати, чим би захиститись. Ведмідь уже тупав під вікном рубки і штовхав мордою у тонку дерев'яну стінку. Розділ четвертий. Одного міцного удару ведмежої лапи було б досить, щоб зірвати двері штурманської рубки з благенького гачка, на який Стьопа накинув двері. Та ведмідь щось не поспішав громити дерев'яну фортецю, а юнга тим часом завмер, не ворушачись. Він сподівався, що, може, ведмідь, не вчувши жодного шелесту, відійде геть. Одночасно мозок працював над вишуканням нових засобів оборони. В рубці панувала темрява і не давало розглядіти, чи є тут якась важка зброя, які-небудь залізні або дерев'яні речі. Ведмідь підняв голову до віконця та, мабуть, нічого крізь скло не побачив. Тоді він почав розгортати сніг під стінкою, ніби збираючись підкопатись. Стюпа зіперся на стіл і в темряві почав пригадувати, які речі можна знайти у штурманській рубці. Тут мусили лежати скриньки з хронометром і секстантом, якщо кар не заховав їх кудись в інше місце. На столі, безперечно, знайдуться лінійки з поділом на сантиметри та дюйми а в шухлядах циркулі і транспортири. Крім усього цього, десятка з півтора грубеньких книжок, різних лоцій та таблиць. Вгорі над ним на полиці, що нагадувала маленьке горище, лежало кількасот карт різних морів. Переважно то були карти Баренцевого моря, його берегів та островів. Усе це не могло захистити хлопця від звіра. Коли б він знав читати, то я сунув би йому поки що в зуби книжку з мореплавної астрономії, подумав Стьопа, і ця думка трохи звеселила юнгу, який не знав, що таке журба. Раптом він згадав про ракети і ракетний пістолет, що мали бути в рубці. Пароплавам тепер, коли кожен з них озброєний радіо, дуже рідко доводиться користуватися ракетами. Але кожен пароплав обов'язково повинен мати ракети і пістолет до них. У нижній шухляді штурманського стола. Стьопа знайшов пістолет. Треба шукати ракети. Юнга вже уявив собі, як стрибне з переляку ведмідь на кригу.